Կադրային փոփոխություններ ԼՂ ոստիկանության համակարգում 26 տարի առաջ Արցախն այս օրերին Ստեփանակերտի ուրուցքաբանական կենտրոնի շինարարությունը կավարտվի այս տարի ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբի պահանջը Միացյալ Նահանգների իշխանություններից Արցախին աջակցելու հարցում Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում փետրվարի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ RPG-7 ու Han-17 տիպի նռնականետներից հայ դիրքապահների օգնությամբ արձակել է ավելի քան 500 գրակոց։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաեւ պատասխան գործողությունների։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցել ԼՂ դատախազության 2015 թվականի գործնեության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված կոլեգիայի նիստ։ Օրակարգային առաջին հարցով Հանրապետության դատախազության 2015 թվականի գործնեության մասին զեկույցով հանդես եկել ԼՂ գլխավոր դատախազ Արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արթուր Մոսյանը։ Ըստ գլխավոր դատախազի 2015 թվականին Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործության 464 դեպք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 114-ով։ 2015 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 464 դեպք, 10000 բնակչի հաշվով միջինը 31 հանցագործություն։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համապատասխան աճելով 114 դեպքով կամ 32.5%-ով։ Չբացահայտված է մնացել 30 հանցագործություն, արձանագրված հանցագործությունների բացահայտման նշանը շեշտադրել է 92.5%, 2014-ի 92.1-ի դիմաց։ Արթուր Մոսյանը նշեց, որ 2015 թվականին հանցագործության դեպքերի աճ է արձանագրվել մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում, Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու, Շուշիի, Քաշաթաղի շրջաններում, Նվազում, Հադրութի եւ Շահումյանի շրջաններում։ 2015 թվականին արձանագրված մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունները աճել են 9 դեպքով մարդու դեմ ուղղված հանցագործների բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 100%։ 2015 թվականի հանրապետության տարածքում գրացված սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները աճել են 49 դեպքով կամ 46%-ով։ Երկու դեպքով աճել են պետական կամ հանրային գույքի հաշտարության դեպքերը։ 2015 թվականին ավազակության եւ ողորմտի եղանակով պետական կամ հանրային գույքի հաշտարության դեպքեր չեն արձանագրվել։ Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործների բացահայտման ցուցանիշը կազմել է 81.7%։ Իր խոսքում Բակոսյանյանը 2015 թվականին դատախազության գործնեությունը ընդհանուր առմամբ գնահատել է բավարար։ Երկրի ղեկավարի բնութագրմամբ ողջ իրավապահ համակարգի համագործակցության արդյունքում հանցավորության դեմ պայքարի ուղղությամբ իրականացվել է քրտնաջան եւ մեծ համատեղ աշխատանք, ինչի շնորհիվ հանրապետությունում ապահովվել է հասարակական անվտանգության բարձր մակարդակ։ Իսկ գործառույթների համաձայն դատախազությունն աշխատանքներ է իրականացրել պետական շահերի պաշտպանության, կոռուպցիոն սեփականության ու տնտեսական գործունեության, մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարձրացման, օրինականության պահպանման եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Կատարված է քրտնաջան եւ մեծ համատեղ աշխատանք, որի շնորհիվ մեր հանրապետությունում ապահովվել է հասարակական անվտանգության բարձր մակարդակ։ 2015 թվականին դատախազության գործունեությունը ընդհանուր առմամբ գնահատում եմ բավարար։ Ողնակությամբ եմ նշում այն փաստը, որ որոշակիորեն բարձրացել է հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշը կազմելով 92.5%։ Միևնույն ժամանակ Բակո Սահակյանն անդրադարձել է համագարկում արկա մի շարք խնդիրների, կարևորել դրանց արդյունավետ լուծումը նվազել է Հադրութի եւ Շահումյանի շրջաններում արձանագրված հանցագործությունների Ստեփանակերտ քաղաքում եւ որոշ շրջաններում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված հանցագործությունների թիվը, որն իրավապահ մարմինների կողմից վերջին տարիներին իրականացված հետևողական աշխատանքի արդյունք է։ Անցած տարիների ընթացքում մեկ անգամ եւս համոզվեցինք, որ հասել ենք մեր երկրի կայուն զարգացմանը եւ մեր ավանդույթների շնորհիվ շահեկանորեն տարբերվում ենք բարեխղճությամբ ու օրենքի հանդեպ ունեցած հարգանքով։ Դա այն արժեքն է, որն անհրաժեշտ է պահպանել։ Խոսքի ավարտին ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Կոլեգիայի նիստում համապատասխան զեկույցներ են ունեցել կառույցի պատասխանատու ներկայացուցիչներ։ Նիստի ավարտին տեղի ունեցել ԼՂ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն, սեփականության եւ տնտեսական գործնեության դեմ ուղված հանցագործությունների գործերով բաժնի նորանշանակ դատախազ Վահե Ջիվանյանի երթման արարողությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախցում ոսկեցվածքը խորթայի միության այսպես ասած համահարթեցման մտնորդում երկրաշարժի պես մի բան էր։ Գերտերության համար Արցախյան շարժումը որքան խորտ, նույնքան էլ տրամաբանորեն սпасելի մի իրավիճակ էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Պատմական Արցախի, Գանձակի ու Նախիջևանի կցումը նոր ձևավորված այդ կազմավորմանը, որ կոչվեց Ադրբեջանական խորհրդային հանրապետություն, չէր կարող հեշտությամբ մարսվել իր պատմական հայրենիքում ապրող ժողովրդի կողմից։ Հատկապես, որ այդ կազմավորումը գրեթե բացահայտորեն իրականացնում էր այս կամ այն պատճառներով իր իրավային թակայության տակ հայտնված ժողովուրդների ձուլման կամ ոչնչացման մի հրեշավոր ծրագիր։ Ռազմիկ Պետրոսյանը, ով դեռ 1960-ականներին սկիզբ առած Արցախյան շարժման ջահագիրներից էր, լավ է հիշում 1960 1980-ականներին Արցախում տիրող մթնոլորտը։ 87-88 թվականներից Ատենա դեպիժանի քիշին էր գործադրում Ղարաբաղին, ժողովրդին, որտեղ կամաշխամաշխան հայերեն քչացին էր տեսնում։ Այդ սիրացրագին է, եւ կամաշխամաս նշանակում է նրանք ապտեկները բոլոր աշխատում էին ադրիջանցիներ, Ստեփանակերտի։ Բժշկական ուսումնարանը բացեցին ջուրը ադրիջանցիներ սովորել։ Ձմեկը աղամ կար, բայց ստեղ բացեցին։ Ինչու՞ բացեցին ադրականջում։ Եվ արդեն պատրաստում էի, որ դեստեր ռեգիոնալնի օֆիսի շաբաթը, չորսալատերանոց։ Նոր ամբողջ Կուբաքսից, Լաչինից, Կալբաջարից ամեն ինչ դիգանտը շովել։ Ոնց որը շոշալատերանոց։ Արցախի քաղաքական միտքը կարողացավ ժամանակին հասկանալ ու ճիշտ գնահատական տալ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ինտելիգենտը հասկաններ, դակալն է տալի ժամանակին, որ մեր ժամանակ արդեն 97 թվականին մեկ մեգացին զորություն ենք միացել։ Գուտեն կապել կաբինետ արդեն դա շտաբել դարել, դոլար աղաքն ենք, Այդպես ընդհատակում սկսեցին ձևավորվել առաջին ինքնապաշտպանական ջոկատները, որոնք հերթապահություն էին անցկացնում, օգնում հողագործներին բերքահավաքը կազմակերպելու գործում ու այդպես շարունակ։ Արցախյան շարժման ակտիվը չէր կարող աննկատ մնալ ադրբեջանական իշխանությունների տեսադաշտից։ Սկսվեց քաղաքական ակտիվի բանտարկությունների շարքը։ Ռազմիկ Պետրոսյանը նույնպես բանտարկվեց։ Ժամանակին ադրբեջանի իշխանությունների համար իսկական գլխացավանք դարձած գործիչը Բաքվի բանտերում անցկացրած օրերից չի սիրում խոսել։ Փոխարենը քաղաքական ակտիվի մասին տարածվող դրուցիկների մասին հաճույքով է պատմում։ Ադրբեջանցիները ուշադրությամբ էին կազմել թրուցիկները, չմոռանալով Արցախյան շարժման եւ ոչ միջատագովի։ Այդ կոնցեպտը պատրաստած Ադրբեջանի եւ հայ ժողովրդի արջեր, Ղարաբաղյան ռոգիզմիտան համար։ Նրա մտավոր կազմիկով Ղարաբաղյան հարցի լուծման այլ ճանապարհ չկա, բացի զինված պայքարից։ Այնուհետև մեղադրանքների շարանն էր սկսում։ Նրանց մեղադրում էին աշխարհը նվաճելու ցանկության, միջուկային զենքի մասին երազելու մասին, հիշում է Ռազմիկ Պետրոսյանը, չթակցնելով այն հաճույքը, որ ստանում էր ամեն մի թռուցիկը տեսնելով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ ոստիկանության պետի ստորագրած հրամանների համաձայն համակարգում կատարվել են մի շարք կադրային փոփոխություններ։ Ինչպես տեղեկացրին ԼՂ ոստիկանության մամլոյ ծառայությունից, Ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ եւ վերլուծության, պլանավորման ու կառավարչական որոշումների մշակման բաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Միքայել Ավետիսյանը կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատվել է ծառայությունից։ Նշված պաշտոնում նշանակվել է ոստիկանության փոխգնդապետ Արարատ Դանիելյանը, ազատվելով ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի պետի պաշտոնից։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի պետ, ոստիկանության փոխգնդապետ Արա Պողոսյանը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից եւ նշանակվել ոստիկանության Շուշիի շրջբաժնի պետի պաշտոնին։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ եւ պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի պետ ոստիկանության մայոր Գառնիկ Ստեփանյանը նշանակվել է նույն շրջբաժնի պետի պաշտոնին։ Իսկ նույն շրջբաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Ոստիկանության մայոր Արմեն Զաքարյանը նշանակվել է շրջբաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալ։ Ոստիկանության Մարտակերտի շրջբաժնի քրական հետախուզության բաժանմունքի պետ Ոստիկանության մայոր Մանվել Մինասյանը շրջբաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալի պաշտոնում։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժ Գևորքյանի տեղեկատվությամբ շրջանում այս տարվա բերքի տակ կատարվել է 12957 հեկտար աշնանացան, նախորդ տարվա 9902 հեկտար աշնանացյանի փոխարեն։ Աշնանացյանի իրականացման համար պետական աջակցության ծրագրով շրջանի հողօգտագործողներին սուբսիդավորմամբ տրամադրվել է 418400 լիտր դիզվարելիք, իսկ սև ցելի տակ թողնված հողատարածքների օգտագործողներին գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից 13 տոննա սերմացու, ասել է Սերժ Գևորքյանը։ Ստեփանակերտում կառուցվող ուսկաբանական կենտրոնի շինարարական աշխատանքները կավարտվեն այս տարվա սեպտեմբերին։ Ըստ կենտրոնի կառուցման կապալառու Պան ՍՊ-ի աշխեք Պավել Հարությունյանի, ընկերությունն օգտագործում է իր ամբողջ ներուժը շինաշխատանքները ժամանակին ավարտելու համար։ Կառույցը երահարկ է, որը ստորգետնյա անցումով կկապվի հանրապետական բժշկական կենտրոնի հետ։ Ներկայումս ընթանում են ռուսկաբանական կենտրոնի առաջին եւ երկրորդ հարկերի միջնորմների տեղադրման աշխատանքները։ Ավարտին են մոտենում կենտրոնը հանրապետական բժշկական կենտրոնին կապող ստորգետնյա անցման շինարարական աշխատանքները, ասել է Պավել Հարությունյանը։ Նշենք, որ կենտրոնում նախատեսվում է իրականացնել ռուսկաբանության մեջ ընդունված արդի բուժական եւ ախտորոշիչ բոլոր միջամտությունները բացառությամբ ճարագայթային բուժումից։ Կենտրոնը նախատեսված է 35 հիվանդի համար։ Մշակութային մեկլուր Երևանի Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտի համերգասրահում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Տաղանդավոր պատանի երաժիշտ կատարողների զարգացման եւ կատարելագործման նպատակային ծրագրի մասնակիցների համերգը։ Հայկական երկու պետությունների տաղանդավոր պատանի երաժիշտ կատարողների զարգացման եւ կատարելագործման ծրագիրը նպատակ ունի բացահայտել եւ աջակցել 11-ից 20 տարեկան տաղանդավոր երաժիշտ կատարողներին դաշնամուր, ջութակ եւ թավջութակ մասնագիտություններում։ Այն ներառում է միջոցառումների համալիր շարք, որի իրականացումը կնպաստի միջազգային ասպարեզում հայ կատարողական դպրոցի մրցունակության ապահովմանն ու դասական կատարողական արվեստի ոլորտում բնականոն սերենդափոխության հիմքերի ապահովմանը։ ԱՄՆ-ի հայդատի հանձնախումբը դիմել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, պահանջելով ավելացնել Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող ֆինանսական օգնության չափը, ինչպես նաև ամրապնդել հայ-ամերիկյան առևտրային կապերը։ Նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկով Հայաստանին որպես տնտեսական օգնություն պետք է տրամադրվի 22 միլիոն 412 հազար դոլար, ինչը 22%-ով բարձր է նախորդ տարվա հատկացումից։ Ինչ վերաբերում է հարևան Ադրբեջանին, ապա Միացյալ Նահանգների նախագահն առաջարկել է այդ երկրին տրամադրել 10 միլիոն 936 հազար դոլար։ Ռազմական օգնությանը վերաբերող տարատեսակ ծրագրերի շրջանակում Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջարկվել է հատկացնել հավասարաչափ գումար 1 միլիոն 600 հազար միլիոն 1 միլիոն 600 հազար դոլար երկրներից յուրաքանչյուրին։ Բացի այդ, Օբաման առաջարկել է հավելյալ 1 միլիոն 700 հազար դոլար հատկացնել Հայաստանին թմրանյութերի տարածման դեմ պայքարի շրջանակում։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվելիք ֆինանսական օգնության չափին, ապա ներկայացված փաստաթղթում որևէ հստակtiv չի նշվում։ Այնուհանդերձ Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը պահանջել է, որ ԼՂՀ-ին ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրվի 5 միլիոն դոլար։ Իրանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի երկխոսյան ճանապարհով կարգավորման կողմնակից է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ ու լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջեդին։ Մենք միշտ հայտարարել ենք, որ այս խնդիրը պետք է լուծվի երկխոսության միջոցով։ Իրանը մշտապես եղել է երկխոսության կողմնակից, նշել է դեսպանը։ Սեյեդ Քազեմ Սաջադիի խոսքով միջուկային ծրագրի լուծման հարցում Իրանն ապացուցեց, որ երկխոսության միջոցով հնարավոր է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր երկրներին կոչ ենք անում արկա խնդիրները լուծել այս միջոցով։ Հարաբերությունների լարումը երբեք նախընտրելի չենք համարում, քանի որ դրանք վնասում են բոլոր երկրներին ու ժողովուրդներին, նշել է դեսպանը մարզասերների համար։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը կմասնակցի փետրվարի 12-ին Ցյուրիխում մեկնարկելի գերհզոր մրցաշարին, որում նրա մրցակիցները կլինեն աշխարհի նախկին չեմպիոններ Վլադիմիր Կրամնիկը եւ Վիշվանաթան Անանդը, Հիկարու Նակամուրան, Անիշ Գիրին եւ Ալեքսեյ Շիրովը։ Մրցաշարն անցկացվելու է երկու շրջանով։ Առաջինում մրցակիցները միմյանց դեմ կմրցեն, ինչպես կազմակերպիչներն են նշում, նոր դասական ժամակարգով։ Կողմերին կտրվի 40 րոպե պարտիայի համար, յուրաքանչյուր քայլին 10 վայրկյան հավելումով, իսկ երկրորդ շրջանը կանցկացվի կայծակնային շախմատի կանոններով։ Ձմեռային պատանեկան օլիմպիական խաղերի բացման արարողության ժամանակ Հայաստանի դրոշակակիրը կլինի դահոկորդ Միքայել Միքայելյանը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լրատվության բաժնի տեղեկատվությամբ Փետրվարի 12-ին Նորվեգիայի Լիլեհամեր քաղաքում կկայանա երկրորդ պատանեկան օլիմպիական խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Պատանեկան խաղերին այս անգամ մասնակցում է 1100 մարզիկ աշխարի 71 երկրից։ 15-ից 18 տարեկան պատանիները կպայքարեն մեդալների 70 հավաքածուի համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։